E, onda je e, e, naveo, spominje govor o, o tome šta vjeruju sjebrenici akide Asunel Džema, odnosno na čemu je akida Selefa po pitanju ashaba, da su najbolji četvorca Hulefaj Rašidin, koji je došao u hadisi Sefine, poznati hadis, njega treba zapamtiti. Sefine, to je ashab. <clears throat> Mevla Rasulullah sallallahu sallam, ismuhu Mehran, ili Bahran, ili Ruman, različito od toga koje je njegov bilo pravo ime. E, poslanik sallallahu sallam ga oslobodio, <clears throat> on je bio iz, e, iz Perzije, u Selema kupila ga kao roba, pa ga je e, oslobodila služio poslanika sallallahu alejhi U, u hadisu od njega je došlo kaže al u badi thalathuna sana. Khilafet posle mene je 30 godina. Znači misli se za ovu četvorcu pravednih halifa. Evo Bakra Omra Osmana i Ali. Pa kad se podijeli te godine koliko su oni vladali, tačno izađe 30 godina. Znači od 10. godine po Hidži, znači 40. godine po Hidži je ubijen Alija radi Allahan. Evo Bakr je koliko bio? Vlada. Dvije godine. Omar radijala han koliko? 10 uz 12. Ili 12. Osman radijala han? Ili 12. Koliko je Alija radijala han? Ili 6. Onda je navodio ovdje potvrdu da je hilafeta Ebu Bekra, sidika. A onda govor o tome kako su učenjaci, šta su rekli. Znači ovdje prepričavam da bi prešli na, na zadnju temu. O tome kako su učenjaci Ahli Suneta, kako je došlo. Znači ima razlika u hilafetu, ima razlika u fadlu. U hilafetu ižma učenjaka Selefa Ahli Suneta džema da redosljed u hilafetu Abu Bakr, Omar, Uthman i Alija. Naravno tu se razišli šira, Rafidije. A po pitanju fadla, fadla, ko je bolji, ko je najbolji od njih? Složni su oko e, Ebu Berekera i Omera, a različiti oko Osmana i Ali Radjelahona. Znači, imamo neke od učenjaka Selefa e, koji na treće mjesto stavljaju po fadlu, ne po hilafetu, po fadlu na treće mjesto stavljaju ali u Radjelahonu. Da je on bolji i vredniji od Osmana. Druga skupina učenjaka e, stavlja na mjesto, na treće mjesto po redoslijedu da je Osman radilo bio bolji od Ali e, To razilaženje nije razilaženje u, srži suštini akide Ahlusanul i preneseno je znači to razilaženje kod, e, kod od učenjaka Selefa. I to razilaženje davanje prednosti Ali Radelahonu na, na, na Osmana to ne znači da čovjek rafidija, da šija. Ako to negdje čujete i nažite. Pa je onda govorio o hilafetu uh, Osmana radijalan, pa Ali radijalan, šarijeske tekstove i tako dalje, pa onda fadlo Ashaba uopšteno, došlo što je došlo u znači, u, ajetima i u hadisima. Ovo preskačem jer uglavnom ovo su teme koliko toliko poznate kod nas od poznatih hadisa, late subu, ashabi i tako dalje, i va'adallahu levina amenu aminu saliha, gdje se prvenstveno odnosi to na ashabe. Znači, ta tema nju ćemo preskočiti e, zbog toga da uzmemo ono što nam dolazi bitnije od toga. A onda je poslije toga govorio da, e, znači, o temi, iako nije detaljno govorio o tome, e, o namazu, da se klanja namaz iza imama, bio, bio on bio on uh, eh, fađir eh, ili, bar, ili, znači bio dobar ili bio, eh, ili bio grešnik, ili bio zalim. Da takvim imamom se glavnih kod adahide, Da se sa takvim, da takvim imamima, namjesnicima, da se vodi sa njima džihad, bili oni pravedni ili nepravedni. Da se njima dovi, da se njima upućuje dova, misli se prvenstveno na hudbe, a i dovi su uopćeno, da je odsunete da se uputi dova da Alšanu njih uputi, da im pomogne, da je usmeri hajde, da pomogne sa njima hak i istinu i tako dalje. E, to spominju da je akide ahlu sunne e, To sa šta kod nas upućuju do e, ljudima za koje se zna da, jel, da su, na, da tako da je to sad duga priča. također od ove stvari koje spominju, a to je, znači on je išao u detalje, sad spomenu ove stvari, da, da, nije dozvoljen huruđ, ali ime, nije dozvoljen izlazak protiv namjesnika imama čiji je potvrđen imam data im beja, data im prisega. I da to osnova akide ehlu sunne na tome su istakar emr, kažu, na tome su se, jel, nakon onih e, revolucija koje se dešavale, pobuna koje se dešavale e, za vrijeme, znači od, od Alije pa nadalje ovamo do Hadžađ ibn gdje je najgora posljedica bila za njima Hadžađ ibn onima koji su izašli protiv halife, a dešavalo se i poslije njega. E, imamo skupinu učenjaka od Selefa, znači od Selefa koji su bili na stavu da je dozvoljen izlazak protiv vladara e, zulumčara. S tim da kažu poslije i Islame Temije, Ibn Hađer i mnogi drugi činjaci, da su nakon tih e, ružnih iskustava, naravno šarijetski tekstovi ukazuju da nije dozvoljeno izaći, izvest pobunu protiv njih. Dokle god, ma akamu fikum salat, kako došlo u hadisu, dokle god obavlja među vama namaz. Ili sve dok ne vidite kod njih kufren ben dok ne vidite jasan kufr, imate o tome dokaz kod Allaha i njegovog poslanika. Ja sam dokaz da su činili kufr izašli Islama tad je dozvoljeno izaći i to pod uslovom da se može skinuti slaž, promijeniti Što je tema za sebe. Uh, <clears throat> onda je spomenuo ovdje ono što se desilo između ashaba, mašađere bejnehom. Spor koji se desio između ashaba, eh, kako se opodi prema tebe, prema tome, pardon, odnosno eh, da je osnova na nađma kef am mašađer, znači da se ne govori, ne priča, ono što se desilo među njima u smislu ono što je prenošeno da se mjesto među njima ima pouzani neispravni stvari. O tome je Šeji Islam temi Ahid, Ahid Vasir jako detaljno i jako lijepo opisao na čemu je Ahida Ehl Sunnevel I to su potvrdili drugi učenjaci. E, čak je Šarija Maturidije, oni su u ovom poglavlju e, sa, na Ahide Ehl Sunnevel e, nakon toga je spomenuo Fadl žena Allahov poslanika sallallahu alaihi da su one majke pravovjernih vo eh, umehatuhu eh, njegove, eh, njegove žene su vaše majke. Pa je spomenuo njihov fadl. Naravno, opet kratko. Jedino što je preskočio nije spomenuo, a to je nije spomenuo Ehl Bejt i da oni imaju svoje pravo, da imaju fadlu islamu kod muslimana i tako dalje. Onda, nakon toga, da ljudi zaslužuju, sa čime zaslužuju ovaj, zaslužuju nagradu u, u džennetu, a to je sa njihovim dijelima sa njihovim dijelima zaslužuju da ređa i stepena u džennetu. Pa onda govorio o eđelu ovdje. Znači govorimo o tematikama, njih prelazim da izostavim da bi završili, e, da bi došli do kraja. <clears throat> Pardon, pa onda govorio o vesvesama šeitana i njihovom teselutu i njihovom vesvesama koje koji e, rade ljudima. Spomenuo glavno kuranske ajte sa čime zavode ljude, kako zavode ljude i tako dalje, ko ima, kada i šetan ima vlast, nad kime ima vlast od ljudi, nad kime nema vlast, kako došlo u koranskim ajetima. Spomenuo onda sihr, da, on, da je on hak, da je istina i da ne nanosi se štetu osim Allahove dozvole i da ne može štetit, onda e, propise, vezane za sihr. Kakav je propis sihr I tu je, spomenuo stav šafije. A inače šafija se izdvojio od nas, od, ostala četiri imama, tri mama, pardon, e, učenjaka Selefa, da ima šafija, ne tekfir i sihrbaza tek tako, nego kaže kad se uhvati sihrbaz, gleda se šta je radio dila. Ako ono što je radio dila sihra, kada opiše, ako tu ima kufra ono što je radio, onda se i ubija. Ako nema kufra, onda se kaže šerijski kažnjava zatvorom, bićevanjem i tako dalje. Ivan Šafija se po tom pitanju izdvojio. Znači nije na stavu da samo bavljenje sihrom da je to djelo koje proizvodi iz islama, nego se gleda kaže šta je radio taj o tome smo govorili. Onda je spomenuo ovdje o stvari, a to je zabranu svega što opija od pića. Pa je govorio o, obavezi o obavezi čuvanja, odnosno obavljanja propisani namaza. E, da bi onda spomenuo e, međusobno savjetovanje muslimana sa činjenjem dobrih dijela.